Može. <clears throat> Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uvažan braću, poštovani sestri, izvinjajmo se, došlo je do malih tehničkih problema. Mi živimo u Bosni, ne znam vi odakle koji pratite, ali kod nas e, mogućnost nestanka struje i dalje uvijek onaj stoji. Tako da nije, nije do nas, znači zaista je nestalo struje. Mi ćemo se vratiti našem predavanju, iako je već poprilično vrijeme koje smo bili planirali da bude za predavanje otprilike potrošeno, ali gledat ćemo ako ništa da završimo ovo poglavlje s kojim smo počeli. Zadnji hadis koji smo e, citirali jeste hadis riječ Božih poslanika ali se sram da je kazao nije od nas onaj ko nije milostiv prema našim mlađim i onaj koji ne poštuje naše starije. Pa smo kazali da Islam pokušava maksimalno balansirati odnose među ljudima, dvije kategorije kojima je potrebna pažnja ostalih ljudi u društvu jesu mlađi i stariji. Pa smo kazali da je veoma bitno da insan gleda i prespituje svoj odnos prema mlađim osobama. Kaže Allah poslanik, nije od nas ko nije milostiv prema mlađima. Pazite, ovo je jedan veoma, eh, hajde da kažemo, eh, težak način izražavanja Božijeg poslanika da kaže nije od nas, ne pripada nama. Rekli smo da se to ne odnosi da ne daj Bože nije takav čovjek musliman. Ali je tačno da se misli da nije od nas koji slijedimo Božijeg poslanika ali se letu osram i od onih koji su dostigli vrhunac svoga imana. Pa je povalno islamu da insan generalno bude milostiv prema svojoj djeci i prema svoj drugoj djeci koja su u njegovoj hajde da kažem, njegovoj blizini, njegovom okruženju, a s druge strane kaže Allah i nije od nas onaj koji ne poštuje starije osobe. Starije osobe, znači, rekli smo više puta kroz večerašnje predavanje, imaju posebno mjesto u jednom društvu zbog njihove starosti, zbog njihove potrebe, zbog toga što su oni možda e, nekada davno kada se mi možda još nismo bili rodili, bili muslimani, prakticirali e, islam i tako dalje, trpili na putu islama mnogo toga, zato danas kada su ostarjeli zaslužuju da budu poštovani i respektovani, pa smo rekli e, da, ovaj da ovaj hadis jednostavno balansira odnose jednog društva, da se pazi dvije veoma bitne kategorije društva, najmlađih djeca i najstariji zbog njihovih potreba. <clears throat> Nakon toga <clears throat> Imamo jedan hadis koji u osnovi vidjet ćemo da je hadis daif, ali njegovo značenje, inšala bi je vjerodostojno. Mejmun ibn Ebu Šebib, Allah mu se svemu prenosi da je jednog dana pored radi radijallahu ta'ala prošao prosjak, pa mu je dala komad kruha. A zatim je pored nje prošao čovjek lijepog izgleda i lijepo odjeven, pa ga je ona pozvala za sofru. Kada su neki čuli za ovaj njen postupak, prigovorili su a, ona je, a onda je ona rekla, Allahu poslanik ali se letu srami rekao, prema svakom čovjeku opodite se onako kako mu je to njemu dolikuje, enzilu nase menazilahum. <clears throat> ovaj hadis Allah Đelšan najbolje zna i imam ovdje u fusnoti i od prija, znači, e, je poznato da ovaj hadis je daif i ne smijemo ga pripisivati E, sigurno Božim poslaniku, alaihi salatu wasalam, ali značenje ovog hadisa definitivno je ispravno. Enzilu nasemena zilehom. Dadnite ljudima prava koja oni zaslužuju. Svakako da čovjek bez obzira, znači imamo neku, nazovimo je pozitivnu nulu, kako ćemo se e, ponašati prema svakom muslimanu, ali svakako ako čovjek ima određene razloge, onda ćemo se shodno tim razlozima prema njemu ponašati bolji. Pa čovjek ako je ugledni alim, ako je vladar muslimana, ako je na određenoj velikoj funkciji, ako je učinio mnogo za umet, ako je učinio mnogo za grad u kojem živi, logično je da se prema tom čovjeku ponašamo sa dodatno pažnji. Svakako i onaj, e, nazovimo ga obični insan, on ima svoja prava uvažavamo ga, poštujemo ga, pomažimo ga, selamimo ga i tako dalje. Ali jednostavno, insan zbog svojih većih zasluga bude dodatno poštovan. Tako da ovaj hadis, iako, iako znači je daif, njegovo značenje inšala ispravno, ali ga treba ispravno razumjeti. Pa svaki insan u društvu ima, ima svoja prava zato što je musliman. Ali znači ako taj insan ima određene dodatne faktore, onda nema smetnje da taj insan bude dodatno poštovan. Primjer radi ako e, čovjek koji je mnogo zaslužan, da li zato što e, je na bitnoj funkciji, zato što je mnogo uradio za umet, mnogo, e, mnogo udjelio, ako dođe taj čovjek u društvo, nema smetnja se takvom čovjeku dodatno posjeti pažnja da mu se napravi mjesto i tako dalje. <clears throat> Nakon toga Imam Ennevevi Rahmetullah Jalihi spomenuo jedan događaj koji se desio za vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu, od Ibnu Abasa radijallahu ta'ala ranhu se prenosi da je kazao u Jejne ibn Hisn došao je u posjetu svome bratu Hurru ibn Kajsu. Dvojica ljudi, jedan od njih je bio savjetnik Omera radijallahu ta'ala, njegov rođak je došao da ga posjeti. Pa je zatražio od njega shodno da je on Omerov savjetnik, tražio je sebi priliku da uđe kod Omera, kod halife, kod tog jednog velikog, velikog historijskog insana, da mu nešto kaže. On nije kazao ovom svom rođaku šta će mu reći. Pa pogledajmo šta je kada je ušao. Kod Omera kazao mu je, o sine Hatabu, tako mi Allaha ti nama ne daješ mnogo, niti među nama pravedno sudiš na takav jedan, nazovimo ga, drzak način, Omer Allahu ta'ala je bio bogobojazan. Imao je svaki musliman pravo da mu kaže, ali ovako na jedan drzak način i još sve u svemu tome bespravedno, znači e, tvrdi da Omer ne sudi kako treba, da im ne daje onoliko koliko im treba, pa kaže, prenosi od svoje priče, čuvši to Omer Allahu ta'ala toliko se rasrdio da je čak pomislio da ga i fizički kazni čovjek ulazi kod Omera koji je bio poznat i svi mi znamo koliko je bio poznat da je bio bogobojazan i da je bio pravedan. Pa ulazi kod njega, pod navnim znacima, neki obični insan i odma boj se Allaha, ti ne sudiš kako treba i ti nisi pravedan. Pa se Omer radi Allahu ta'ala anhu naljutio. <clears throat> Nakon toga nastupa na scenu ovaj rođak koji je uorgirao svom rođaku da uđe kod Omera koji je bio Omerov savjetnik koji se zvao Hur. Međutim, Hur se umiješa i reče, vođo vjernika, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao je svome vjerovjesniku, ti sa svakim postupaj lijepo i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni. Ovaj Hor koji je bio savjetnik Omerov bio je pronicljiv. Pa kada se Omer naljutio na njegovog rođaka što ga tako e, javno i bespravno kritikuje, Hor preuzima inicijativu i kaže Omere, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže svome poslaniku O poslaniće, ti se sa svima lijepo obhodi i traži da se čini dobra djela, a neznalica se kloni. Ovo je doista jedan neznalica. Ovaj sad hor koji je uorgirao da njegov rođak uđe, on daje dijagnozu. Prvo je citirao aje da Allah Žešanu kaže Božijem poslaniku anil džahilin. Ostavi se, Allahu poslaniće, džahila i nezni. Ti nimaš vremena za neznalice i za džahile. Njima ne možeš pojasniti. Jednostavno zato što su ograničeni. Pa kaže ovaj hur, ovaj omere sad koji ušao ovako kod tebe i ovako nepismeno i nekulturno te napao, on je sigurno jedan od neznalica na koji se odnosi ovaj kuranski ajet. Pa kaže Hur, tako mi Allaha, proučeni ajet, zaustavili su Omera i stao je na granicama koje je postavila knjiga uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah najbolje zna, Imam Ennevevi rahmetullahi alihi citirao je ovaj, e, e, ovaj događaj, spomenuo e, kako bi vidjeli kako insan nekada može neispravno i nepravilno se ponašati prema nekome ko zaslužuje velike, velike respekte i veliko poštovanje ali isto tako vidimo veličinu Omera radijallahu ta'ala anhu za kojih su govorili oni koji su ga opisivali u njegovoj biografiji kane waqafen inda ajatillah on je se zaustavljaju, zaustavljaju kod Allahovi ajeta. Znači, dovoljno je bilo da mu se citira kuranski ajet i Omer bi se tu zaustavljao. Iako uvrijeđen, iako potvoren, iako isfrustriran, opet je Omer, kada su mu citirani ajeti, ostavi se neznalica, Omer je se znači povukao, smirio se i nije poduzimao ništa. <clears throat> Od Ebu Sa'ida Semure ibn Đunduba radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao u doba Allahog poslanika ali salatu wasalama bio sam dječak i učio sam od njega. Ali me sada sprečava da govorim samo to što su ovdje ljudi koji su stariji od mene. Jedan od ashaba kaže ja sam živio za vrijeme Božije poslanika i naučio sam od njega direktno mnogo toga. Danas kada nema Božih poslanika, mene spriječava da govorim nekada u društvu samo to što samo da nam opet struje nestane. <laughs> Kaže ovaj Ashab, mene sprečava da govorim u društvu samo zato što ima tu učeni i stari ljudi od mene. Pogledajte, znači, eh, kakav je to respekt. Ashab, Asab koji je gledao svojim očima Božijeg poslanika i od njega naučio znanje, kaže ja kada sjedim u društvu ne spriječava me da govorim, osim što u tom društvu ima ljudi koji su stariji od mene. Ovo me asocirano na najpoznati hadijs koji bilježi imam Buharija i Muslim, da Allah poslanik alaih salatu wasalam jedne prilike sjedili su njegovi ashabi sa njime, pa je Allah poslanik postavio pitanja sadma koje je to drvo koje naliči mnogo čovjeku a u tom društvu je bio i Bekr i Omer i bio je sin Omeru, Abdullah ibn Omer, ali u to vrijeme je bio dječak. Kaže Abdullah ibn Omer, pa su ljudi počeli da, hajde da kažemo, pokušavaju da pogode koje je to drvo liči, čov, liči mu'minu. Pa su, kaže, spominjali neka od tada njima poznati vrsta drveća, a kaže Abdullah ibn Omer, meni je palo na pamet da je mu'min sličan palmi. Kao što mu'min koristi, znači, mnogo, isto tako i palma mnogo koristi. Ali kaže, bilo me je sti da se javim u prisustvu Ebu Bekra i Omera. Kaže, pa kada su krenuli, kaže, kada ljudi nisu mogli da, da odgovore na to, Boži poslanik im je dao odgovor. Kada je Omer krenuo kući sa svojim sinom, uh, Abdullahom Omerom, on mu kaže, babo, kada je Boži poslanik postavio ono pitanje, koje je to drvo koji liči čovjeku, mu'minu, vjerniku. Ja sam, kaže, pretpostavio da je to palma, da je to datula, hurma. Ali me bilo stid kazati kad sam vidio u tom društvu da si bio ti, da je bio Ebu Bekir i stari ashabi. Kaže Omar radijallahu talanu, volio sam da si to rekao više nego bilo šta drugo u smislu da se pokaži koliko je njegovo dijete pronicljivo, pametno i tako dalje. Ali pogledajte edeba, pogledajte ahlaka Ibnu Omer, Abdullah ibn Omara radijallahu ta'ala kaže stidio sam se da to kažem. Vi danas imate i o tome ću inšala sada na kraju govoriti, kada budemo govorili o pravima islamskih učenjaka, vi imate ljudi koji možda ne znaju sufaru, koji ne znaju najosnovnija načela vjeri, koji možda u Mejtef nisu išli, koji ne znaju najosnovnija pitanja vjeri, sebi daju za pravo da na internetu, na stranicama, na Facebook profilima velikih autoriteta, velikih daija, koji desetine godina uči, radi, pišu, djeluju, pozivaju, studiraju i onda dođe insan koji znači e, je jednostavno daleko, veoma daleko i on sebi daje za pravo da on komentariši, da on i tako dalje. Što svakako je neispravno. <clears throat> Pa smo znači vidjeli e, u ovom događaju kako se desio taj događaj, <clears throat> odnosno ovoga sabada kaži ja sam bio dječak za vrijeme Božje poslanika, naučio sam mnogo toga, ali danas se suzdržavam da to kažem kada imaju u mom društvu oni koji su stariji, koji su prioritetni da govori od mene. <clears throat> Isto tako 359. E, hadis, hadis je u osnovi e, daif, ali njegov znači inšala je e, ispravno da je Allah poslanik ali salatu sram kazao, hadis e, od poslanika prenosi Enes, kogod, koji god mladić ukaže počast starijim, uvažavajući njegove godine, Allah će dati da i njemu neko ukaže počast kada ostori, ostari. Ovo je jedno poznato pravilo, e, zasnovano je na nekim čak i, i, i ajetima, kao što, e, odnosno kuransko-hadujskim argumentima, je li nagrada za dobro išta osim dobro? Hel džezaul ihsani illel ihsan. Kema dinu tu dan. Kao što ti posiješ, tako ćeš i požnjeti. Pa ovaj hadis, znači njegovo pravilo je generalno, inšal ispravno, da Allah poslanik ali se ratu kaže, koji god mladić ukaže počas starijim, uvažavajući njegove godine, Allah će dati da i njemu neko ukaže počas kada ostani. Znači ako insan se trudi, ako se insan trudi da uvažava starije, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će e, dati kada on ostari da budu omladinci koji će njega uvažavati. E, ja sam imao u planu da prijeđemo i 45. Preda, e, poglavlje večeras koje se nalazi u 206. stranici, ali zbog prijekida dersa mi ćemo za kraj spomenuti samo neke stvari vezane za islamske učenjake. Prva stvar, mnogo je, mnogo je argumenata koji kazuju na bitnost i mjesto, posebno mjesto kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala e, za ljude koji su se posvijetili ilmu, znanju, koji ljude podučavaju ilmu i znanju i žive po tom znanju. Jer pravi alim je onaj koji nauči znanje, nakon toga živi po znanju i nakon toga druge ljude podučava znanju. Najveće znanje je znanje u Allahu Đelšanu i najveće znanje je pozivati ljude da robuju uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala i da mu ne širk. Shodno mi, zbog vrijednosti i bitnosti tih ljudi, ti ljudi, učeni ljudi imaju posebno mjesto u jednom društvu. Svakako, e, nekada je teško govoriti o tome kako se ne bi shvatilo da insan govori ljudima kako bi trebali da se ponašaju možda čak i prema njemu samome ali insan, e, znanje, islamsko znanje je e, emanet koji treba prenositi, makar, makar se radilo o tome da ljudi pomisli da, da se to odnosi na njega. Pa prva stvar, čovjek vjernik bi trebao da voli islamske učenjake. Zbog truda kojih su uložili da postignu znanje. Pazite, znanje nije lako postići. Ljudi nekada 10, 20, 30 godina leže i sjede pored knjiga učeći znanje. Zašto? da bi nakon toga to znanje prenosio ljudima, da bi ljude spašavao iz nemorala, iz grijeha, odnosno da bi ih na kraj krajeva spasio vječni vatri u džehennemu. Pa čovjek treba da voli te ljude zbog truda kojeg su uložili da bi postigli znanje, zbog truda kojeg ulažu da bi ljude podučili i edukovali. Pa bi čovjek trebao zbog mnoštva hajra koji proizilazi od tih ljudi, trebao bi da voli te ljude. Nakon toga, cijelo vrijeme smo govorili, čovjek bi trebao maksimalno da se trudi, da poštuje i respektuje ljude. Zbog čega opet? Zbog njihovog znanja, zbog truda kojeg su uložili dok je neko možda provodio svoje vrijeme u beskorisnim stvarima, ti su ljudi učili, sjedili, ponavljali i znači trpilo je i njihovo zdravlje i njihove poroce i tako dalje. Tako da bi čovjek trebao da respektuje, da poštuje te ljude. Svakako, ovdje je veoma bitno spomenuti, e, islamski učenjaci nisu nepogrešivi. Imamo jednu sektu u dalaletu i zabludi šije, e, rafidije, čiji imami se smatraju nepogrešivim, dok mi Eh, ehli sunetsko razumijevanje je razumijevanje da nema nepogrešivih osoba nakon poslanika. Ebu Bekr je bio Ebu Bekr, najbolji insan u umetu, ali je mogao pogriješiti. Omer je bio Omer i Omer je drugi čovjek u umetu po vrijednosti, ali je mogao pogriješiti. Pa i učeni ljudi, bez obzira ko bili i koliko učeni bili, oni mogu pogriješiti. I nikako ne želimo kazati ako treba respektovati i poštovati ljude da su oni nepogrešivi. Ne. I oni mogu pogriješiti, ali zbog znanja, zbog vrijednosti, zbog koristi koje društvo ima od učenih ljudi, takve ljude treba poštovati. Isto tako, e, od učenih ljudi se treba okoristiti. Ja koliko puta sam obilazio gradove e, gdje nema neko ko je učen, ko će ljudima dati odgovor na pitanje, nema ko da drži predavanje i tako dalje koliko je velika potreba tih ljudi, pa kada vide nekog i ko nije učen, neko ko je daja, neko ko je završio fakultet, obesele se, raduju se i tako dalje. Maštaju o tome da u njihovom gradu ima neko ko podučava, neko kom je mogu ukazati svoje probleme i tako dalje. Pa znači insan kada se nalazi u blizini učenog čovjeka treba da iskoristi to vrijeme jer se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Ili može taj učeni čovjek umrijeti ili može otići negdje u drugo mjesto, ili insan se može razboljeti, ili može umrijeti, ili može oceliti negdje dalje gdje ne živi učena osoba. Tako da insan, ako se nalazi u mjestu u kojem živi učen insan, treba da se trudi maksimalno da bude u blizini njegovoj i da se okoristi u njegovom znanju, naročito kad su u pitanju e, znači, e, naučni kružovac gdje čovjek ima priliku da sjedni, da uči, da sluša i tako dalje. <clears throat> Od stvari koje su vezane za prava islamskih učenjaka jeste opasnost govora vrijeđanja islamskih učenjaka. Mi smo rekli, braćo moja draga, učenjaci nisu nepogrešivi. Mogu pogriješiti. Ali kada govorimo o njihovim greškama ne smijemo nikada zaboraviti na hajr, dobrotu i vrijednost koju su uložili oni u društvo. Pa ako čovjek ima stotinu pozitivnih osobina i stotinu dobrih dijela i ima jedno ili dvoje loših, je li logično da tog čovjeka e, vrijeđamo, psujemo zbog dvije loše osobine, a stotine pozitivni, tako i islamski učenjaci. Islamski učenjaci dane i sate i mjesece i godine provode podučavajući ljude, logično je da će pogriješiti. Da li će pogriješiti u postupku, u ponašanju, u riječima i tako dalje. Moraju pogriješiti jer nisu meleci. Ali hajr koji su učinili jednostavno prekriva sav, ajde da kažemo, sve te njihove neke, nazovimo i mahane i prijestupe. Nerijetko se dešava od prava islamskog činjaka jeste da insan pazi kako će ukazati na njihove greške. Nekada se desi da mi smatramo da nešto što je učinio učenjak ili rekao da je to greška, zato što nemamo znanja, pa požurimo, pogotovo sada kad je dostupno svima nama da iziđemo na Facebook i da pišemo i da govorimo. Čuli smo negdje predavanje, neko je nekog daju isjekao u nekom predavanju. I mi to čujemo, ne složimo se sa tim i odmah dole komentar psujemo, vrijeđamo i tako dalje. Što je neispravno. Prva stvar, trebamo sašušati kontekst. To je jedna stvar. Druga stvar, trebamo tu tematiku poznavati. Možda komentarišemo nešto što ne znamo. Treća stvar, iako je greška, kako se ukazuje na grešku? Lijepo, tajno, lijepim vokabularem. Znači, imamo prvu mogućnost da je to neko isjekao iz konteksta. To je jedan. Po dva, trebamo saslušati kontekst, cijelo predavanje. Broj tri, možda to što smo čuli mi ne znamo, ali to učena zna osoba. Broj četiri, kad bi prihvatili činjenicu da je čovjek pogriješio, evo jeste, greška. Kako ukazati na grešku? Da li psujući, vrijeđajući, potvarajući i tako dalje, ili na lijep način, kulturno i u većini slučajeva ko hoće koristan savjet da ukaže i onda to biva na samo, a nikako javno. <clears throat> Isto tako, insan treba da se potrudi u svom svakodnevnom životu kada je u pitanju njegovo opođenje prema muslimanima generalno, da pokuša kada vidi kod njih grešku da traži izgovor. Pa vidjeli smo čovjeka uradio je nešto, možda neispravno. Pokušaj naći i iznaći izgovor tom čovjeku. Možda je to uradio zato jer je tako. Možda je uradio zato jer je tako. Ne odma osuda. Isto tako i kod učenjaka. Danas ćemo vidjeti učenjaka rekao je nešto, sutra govori nešto drugo polako čovjek treba, dakle možda postoji razlog, možda postoji i tako dalje. Pa čovjek treba da traga za opravdanjima, a ne da prva stvar koja mu padne na pamet jeste kritika, vrijeđanje i psovanje. <clears throat> Isto tako, e, rekli smo, ulema nije nepogrešiva, tako da ako se ispostavi zaista da je neko pogriješio od učenjaka, drugi učenjaci iz njegovog vremena ili drugi učenjaci poslije njega ukažu da je to greška. Mi ne trebamo slijediti greške učenjaka. Nama se danas nerijetko desi da se ljudi pravdaju za svoje određene postupke mezhebom. Sve četvorica mama mezheba su kazali da su pogrešili, da mogu pogriješiti. Pa su kazali, ako nađete da naše mišljenje je u koliziji suprotnostu sa riječima Božjih poslanika, odbacite naše mišljenje. Danas dođete čovjeku, kažete, dobro, to jeste mezheb. Ali pogledaj, stav mezheba je u koliziji sa jasnim ajetima i disima. Ne kaže mene, ne interesuje, ovo je moj mezheb. Pa mi dajemo prednost mezhebu na hadisima Božih poslanika i na, na kuranskim ajetima. Pa kada se uspostavi i desi dijagnoza da je neki veliki insan pogriješio, mi ga nećemo vrijeđati, mi ga nećemo potvarati, ali kažemo to je greška. To je jasno u koliziji sa hadisima Božih poslanika, ali i I to se može desiti. Evo ja sam nedavno e, pišem jednu knjigu u kojoj govorim o namazu i govorio sam o e, tome kako se čini seđda. Pa po određenim e, pa čak je to i hanefijski mezheb, žena kada ide na seždu spustit će ruke na zemlju, na tlo. Ali je to jasno u koliziji sa hadisima Božih poslanika, ali se letu nam da je Boži poslanik rekao nemojte oponašati psa na seždi, već podignite svoje podlogce od zemlji. Šta ćemo mi? Hoćemo li dati prednost hadisu Božih poslanika ili ćemo dati prednost mezhebu? Mezheb nefijski e, jedan od četiri priznata e, mezheba, e, znači svakako da mnogo, mnogo ima tu hajra, ali se može desiti greška. Pa ako vidimo da je nešto greška i drugi učenjaci ukažu na tu grešku, šta je problem da dadnimo prednost Hadisma Božih poslanika nad stavom mezheba? Pa ako se ispostavi da je neki alim, neki učenjak pogriješio, zaista pogriješio, da to podvrte učeni ljudi da je to što je rekao greška, onda ćemo dati prednost znanju, da ćemo prednost Kur'anu i Sunetu nad greškom učenjaka, jer je u osnovi to bio njihov princip. Sve četiri imama u svojim izjavama razno raznim su govorili kada naiđete u našem govoru da je nešto u koliziji sa sunnetom i da je nešto u koliziji sa Kur'anom, bacite naš govor, prihvatite se Kur'ana i sunneta. I na kraju, braćo moja draga i ciljni sestre, za kraj, živimo u ovim teškim vremenima kada je svima nama dostupno da komentarišemo, da pišemo komentare, čovjek treba da se boji Allah subhanahu treba da pazi da ne uvrijedi učene ljude. Znači imamo ljude koji desetine godina su sticali znanje, rade na znanju i može se desiti da pogriješi i o tome smo već više puta govorili. Ali ako pogriješi, da li ta njihova greška je tolika da i psujemo, da vrijeđamo, da sumnjamo i tako dalje. Osnova je da vjerujemo da su to povjerljivi ljudi i su pogriješili, treba na njihove greške na lijep način ukazati. Molim uzvišeno da Allah subhanahu da nas učesti na putu istini, molim ga subhanahu wa da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu